บุ๊กทูหนึ่งร้อยชัมบร์ชัมบร์คำวิเศษ กริยาวิเศษณอวยยกริยาวิเศษณอวยยเคย ยังไม่เคย ยาปูร์วี अजूनपर्यंत नाही यापूर्वी अजूनपर्यंत नाही लुयांग आपण यापूर्वी बर्लिनला गेला आहात का आपण यापूर्वी बर्लिनला गेल्या आहात का लय खा नाही अजूनपर्यंत नाही नाही अजूनपर्यंत नाही ใครไม่มีใคร कोणी कोणी नाही कोणी कोणी नाही คุณรู้จักใครที่นี่ไหมคะ आपण इथे कोणाला ओळखता का आपण इथे कोणाला ओळखता का ไม่ ดิฉันไม่รู้จักใครที่นี่ค่ะ नाही मी इथे कोणालाही ओळखत नाही नाही मी इथे कोणालाही ओळखत नाही एक नीट एक मैनान आणखी थोडा वेळ जास्त वेळ नाही आणखी थोडा वेळ जास्त वेळ नाही คุณยังอยู่ที่นี่อีกนานไหม आपण इथे आणखी थोडा वेळ थांबणार का आपण इथे आणखी थोडा वेळ थांबणार का माय खा नाही मी इथे जास्त वेळ थांबणार नाही नाही मी इथे जास्त वेळ थांबणार नाही आणखी काही आणखी काही नाही आणखी काही आणखी काही नाही माय आपण आणखी काही पिणार का आपण आणखी काही पिणार का ไม่ खा नाही मला आणखी काही प्यायचे नाही नाही मला आणखी काही प्यायचे नाही อะไรบ้างแล้วยังไม่เลย अगोदरच काही अजूनपर्यंत काही नाही अगोदरच काही अजूनपर्यंत काही नाही คุณทานอะไรมาบ้างแล้ว ใช่ไหม आपण अगोदरच काही खाल्ले आहे का आपण अगोदरच काही खाल्ले आहे का ไม่ ดิฉันยังไม่ทานอะไรมาเลยค่ะนาฮีมีอาจุนปริยันต์กาฮีขัลเล่นาฮีนาฮีมีอาจุนปริยันต์กาฮีขัลเล่นาฮีมีใครอีก ไม่มีใครอีกแล้ว อันคีโคนาลาอันคีโคนาลานาฮีอันคีโคนาลาอันคีโคนาลานาฮี มีใครอยากรับกาแฟอีกไหมอันคีโกนาลากาแฟไปเจก้าอันคีโกนาลากาแฟไปเจก้าไม่ ไม่มีใครอีกแล้วค่ะนัาฮีอันคีโกนาลากาแฟนักกว่าเฮนอาฮีอันคีโกนาลากาแฟนักกว่าเฮรอกรุณาไปที่